Lusim Allahun subhanahu wa taala që në to për ne dhe gjithë musliman anembanë ku gjithë musliman kudo të jenë Allahu bereqet të çon dhe të na e mundëson që ta përjetojmë natën e Lejletul Qadr. E ne sot inshallah do të ndalmi në pika të shkurta të flasmi për një dukuri, për një mëkat të cilën është duke u përhap dhe duke Marrë hov të madh mesin e besimtarëve për, fet, për fat të keq. Ky mëkat, kjo dukuri negative në këtë umet, e ka emnin dhe quhet jo respektimi i prindve, apo mos, mos respektimi i prindërve, për këtë arsye sot inshallah. Do të ndalmi me disa cilësi dhe dukuri, që ndoshta ndonjani prej neve, kur flasmi për mos respektimin e prindërve, mendon se ai nuk është, nuk ban pjesë në këtë ders, apo nuk ban pjesë këto fjalë. Për këtë arsye, fillimisht do të njihmi me disa fjalë të Allahut dhe disa fjalë të Pejgamberit a.s., të shofmi se çfarë mëkati është. Për çfarë mëkati asht te Allahu Mos me i respektu prindet Transmeton në një hadith Imam Tabarani Muxhemul Kebir Këtë hadith shejh Albani Ka thonë se hadithi asht i vërtetë Transmeton një shoku i Pejgamberit a.s. Që e kanë qujtun Xhabir ibni Semura Dëgjo vëlla i dashur musliman Erdh Xhibrili a.s. Erdh te Pejgamberi sallallahu alejhi selem dhe i tha Ai pastaj hin në zjarm, tha, unë po baj një dua, e ti thuj amin, po baj dua që Allahu ta largon prej rahmetit atë. Pra tha Xhibrili a.s. tha o Zot, largoje prej rahmetit, atë djalë që i ka mrri prindërit e tij, e pastaj ka hi në zjarm, për arsye se në një rivajet tjetër thotë, prindërit janë ata të cilët, Janë nal te dera xhennetit Dhe kush dëshiron me trokit dhe me hi n'xhennet Ka mundësi me hi me respektimin e prindërve Pejgamberi a.s. tha amin Tha o zot pranoje Po ashtu një hadith Që e ka transmetu imam Ahmedi A t'ju tregoj për një vepër e cila është prej mëkateve më të mëdha? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përsëriti këta dhe tha: A t'ju tregoj për mëkatet më të mëdha? Thanë po ja Rasulullah, tha mëkati më i madh është me i bë Allahut shok. Pastaj tha: Mëkati i dytë që vijon, tha mos me i respektu prindërit. Për këtë arsye Njoni prej treve ashtë ai i cili nuk i respekton prindërit. Për ata nëse don ti, agjërimi jot mu pranu, nëse don ti, të mirat e tua mu pranu, doemos duhesh që t'i respektojsh prindërit e tu. Po ashtu transmeton, nga i transmetohet nga Ibni Abasi, Kur një ditë erdhën disa shokë të tij dhe i thanë, ja Ibni Abbas, tha e kemi lexu një sure në Kuran, kjo sure e ka emnin suratul araf, tha ban me na tregu kush janë këto persona, që i thojnë personat e arafit, të cilët kanë ngelë n'mes xhehenemit dhe xhenetit, janë një grup njerëz, Që në ditën e gjykimit do të ngelin mes xhehennemit dhe xhennetit. Komentatorët e Kurani Kerimit i kanë pru 24 mendime, po njona prej mendime që i ka ardhë që e ka transmetu Ibni Abasi, tha janë këto luftëtarët të cilët kanë dalë n'luftë, pa lejen e prindërve dhe janë vra, tha ata ngelin mes xhehenemit dhe xhenetit, tha nuk kanë mundësi me hi n'xhehenem, për shkak se shehidllëki nuk i len me hi n'xhehenem, gjithashtu s'kanë mundësi me hi n'xhenet, për shkak se s'kanë morrë leje prej prindërve, normal kjo vlen për atë luftën kur lufta ashtë farz kifaje, e nuk vlen, për atë luftën që janë farz ajn, për arsije se lejohet me morrën pjesë në luftën që ashtë farz ajn pa lejen e prindve, mirëpo përgjithësi, apo nëse lufta ashtë farz kifaje, e ka thonë këto janë ata të cilët, kanë ngelë n'këtë kodër, mes xhehenemit dhe xhenetit, Derisa të pajtohen prindë e atinve, derisa të pajtohet prindrit e atinve, edhe të ndërmjetëson Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem dhe të hinë n'xhennet. Po ashtu edhe transmeton Ahmedi nga Ibni Omeri radiallahu anhuma. Këtë hadith Shejh Albani ka thonë se hadithi ashtë i vërtetë. Thotë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, thelathetun, kad haram Allahu alejhimul xhennet, Tre persona, tre lloje të njerëzve Allahu ja ka bo haram xhennetin. A e din njani prej këtinve kush a, njani prej atinve ashtë ai i cili, ai i cili i shqetson prindrit, ai i cili ja prish prindrit, ai i cili nuk i ndëgjon prindrit, tha dhe ai i cili pin alkohol, dhe ai i cili gjunohin e shef në shpi, Edhe hesht ashtë i pajtimit që gjunohi me qenë n'shpijen e atij. Transmeton imam Ahmedi dhe Nesai, Nesaiu, këtë hadith e ka nxjerrë Ibni Omeri, gjithashtu dhe këtë hadith Shejh Albani ka thonë se hadithi ashtë i, ashtë i vërtetë. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem thotë, thelathetun, La yandurullahu ilayhim yawm al-qiyama. Tre persona Allahu nuk i shiqon ditën e gjykimit dhe nuk i flet. A e din kush asht njani prej treve? Tha asht ai i cili i shqetëson prindërit. Ai i cili i shqetëson prindërit. Një hoxhë na tregoi dhe tha, tha sot e kam kuptu çka do me thonë, Allahu mos me shiqu. Sot e kam kuptu çka ka dasht me thonë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka thonë se tre lloj të njerëzve Allahu nuk i flet dhe nuk i shiqon dhe nuk i pastron. Tha si e kuptova, tha m'erdh një gjalë dhe ma trokiti derën dhe tha, o ti hoxhë, jam zor shumë, me kan je n'zor, tha jam zor me prindët e mi, baba qe tre muj s'asht tu më folë edhe s'po më shiqon, ma mirë për mu e me vdekë se baba mos me më folë, tha qatëherë e kuptova se çka do me thonë, Allahu mos me shiqu, qatëherë e kuptova çka do me thonë që Allahu, Ai i cili e ofendon nanën, gjithashtu një hadith tjetër, thotë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a t'ju tregoj për mëkatet e mëdha, a t'ju tregoj për gjynahet e mëdha, thanë po ja Rasulullah, tha prej gjynaheve të mëdhej, asht me ofendu nanën dhe babën, thanë ja Rasulullah, si e ofendon njeriu nanën e vet dhe babën, Tha e ofendon nanën e filanit dhe babën, e ai ia kthen pastaj këtij dhe e ofendon nanën dhe babën. Ky bohet shkaktar që me iu ofendu nana dhe baba. Për këtë arsye, kanë ardhë shumë hadithe të Pejgamberit sallallahu alai sallam, që na tërheqin vërejtjen dhe na thonë, keni kuj Respektoni prindërit, për arsye se respektimi i prindërve asht i lidhur ngushtë me adhurimin e Allahut. Ali ibn Abi Talibi transmeton dhe thotë: Bani selam. Bani selam atij që s'i respekton prindërit dhe thuj, vepro çka dush se s'ka xhennet për ti. Vepro çka dush, për arsye vshtirë e ke me fitu xhennetin A nanën dhe babën e ke idhnu, ishim para dy viteve në haxh, edhe njani prej atynve që ka marrë pjesë në pajtimin e gjaqeve në Kosovë, e pyta dhe i thashë, cili ka qenë rast, cila ndodhi dhe pajtim, ka qenë ma tragjik që ju ka prekë ma shumë, a e din vëlla i dashur çka më tha, tha vallah, Rasti dhe pajtimi që na ka prek gjithve ma shumë, ka qenë rasti i Lipjanit, kur kemi qenë me një shtëpi me i pajtu dy njerëz, a e din kan me kan me pajtu, me pajtu nanën me gjalin, 14 vjet me një oborr, nana dhe baba, nana dhe gjali nuk kanë folë, kjo ishte tragedia ma e madhe që na ka trondit, nana, Nana dhe baba me një oborr, 14 vite me radhë, ka pas nevoj me shku delegacion, me i pajtu dy gjaqe, me i pajtu gjalin me nanën, kjo nuk ashtë nja, kjo ashtë duke u shtu për dit, për shkak se e kemi harru respektin e prindve, e kemi harru hakin e tyre, i kemi harru të mirat e tyre, I kemi harru lotët e tyre, i kemi harru mundet e tyre, bash për këta, Allahu ka zbrit ajete, bash për këta, Pejgamberi salallahu alejhi ve selem ka, ka, ka, ka fol dhe ka thonë shumë hadithe, për shkak se kemi morr një model, jemi duke shku në perëndim dhe duke thonë, nana, ash ajo e cila e meriton një dit, apesh a, një dit në vit, A, a nuk ka tragjedi, a nuk asht marri, me ja caktu nënës veç një ditë, ajo asht e ngrata e cila, kur ki qenë n'barkin e saj a lodh e rraskapit për ty, kur ka qenë foshnje në gji për ty a lodh, për ty ka, ka nejtë pa gjumë, për ty e ka qajtë e sot e kësaj dite, Tha o ti filan ka po shkon Tha nanën e ndershme po e çoj në haxh Tha e kam morr në kam Në kam kam me çu dhe kam me kthy Tha ja ibn Omer Tha nëse e çoj dhe e kthej A i dal hakesh nanës dhe babës Ibn Omeri u përgjigj dhe tha O ti filan Tha jo që i del hakesh Jo që i del hakesh Po as një dhim dhe një of për ty e duke të lind që e ka bo nuk i del hakesh. Për këtë arsye mirëpo, tha mirë je tu vepru dhe Allahu ka me të shpërble. Vazhdo në këtë mënyrë, për arsye se Allahu të shpërblen. Amo nuk ke mundësi m'i dal hakesh. Nënës për arsye, transmetohet njani prej selefëve dhe i tha, tha o filan, erdh te një dijetar dhe po e pyt, tha nëse nënën dhe babën tem, kur të plaken dhe i kujdesem për ta, i pastroj siç më kanë pastru ata të vogël, i ushqej si më kanë ushqy, kujdesem për ta, a i dal hakesh nënës dhe babës, tha kurrsesi, Për arsye se ato të kanë kqyrë, ato të kanë pastru dhe të kanë dhonë me ngronë, dhe kanë shpresu dhe kanë andrru me jetu, a ti tha e kqyr e lan, kujdesesh për ta mirëpo, po shikon që këto me vdekë sa ma shpejt m'u liru, tha për arsye për këtë arsye, këto të janë të parabarta, ajo të kqyr, Ajo jet pa gjumë, ajo kan, veten e le keq për ty, dhe ka dëshirë ty mirë me të pa, ndëgjoni ndodhi, ndëgjoni një ngjarje e cila trondit zemrat që çfarë butsie dhe rahmeti ka nana ndaj djalit, njani prej trive, u martu, por sa u martu dhe e pru, nusen e atij në shtëpi, filloi nusja e atij me qitë shkelmi, dhe me i thanë se nana jote, Nuk është nanë e ndershme, ajo shumë fjalë po lshon, edhe ky u ndikua prej nanës vet, u ndikua prej nanës së vet, edhe një ditë prej ditve, e mur nanën e vet dhe e qiti në mal, dhe u kthy prej mali me u liru, dhe me ja bo qefin nuses së vet, I dha përparsi nuses, edhe nusja s'pe do në shtëpi, edhe ky u ndiku prej nuses së vet, e nxeri nanën prej shtëpisë, nana tregon dhe qan, dhe thotë vallahi, vallahi, e kam rrit me këto thoj, më ka qitë natën jashtë, ma ka mbyll derën, edhe binte shi fort, edhe fillova me u dridh prej ftoftit, trokita derën, trokitsha derën, derisa u lodha, djali s'ma hapte derën, djali s'ma hapte derën, e pastaj pas një kohë, e hapi derën dhe u gëzova dhe thash, Elhamdulillah, që djali u bësat me ma çel derën, tha mirëpo djali nuk um la me hi mrena, Djalin tim nuk e patna pa, ishna përmallu dhe për ata, edhe atyne u thash, a ban me ja cingru një telefon, a ban dy fjalë me djalin tem me fol, tha ma afrun telefonin dhe fola, dhe po i tham, o djali em, a ban një herë veç përqafoje se nana lot, ku me ditë sa bajam qep, Eja veç përqafoje se vallahi Jam përmallu për ta nuhat erën tane E përplasi ai telefonin dhe nuk erdh Edhe nana pas dy ditve vdiq I erdh lajmi i than O ti filan nana të ka vdek merre nanën tane Tha heqmani qafe se s'kam nevoj për nanën time Heqni se s'kam nevoj për ta Këto janë ata djem të cilët E kanë harru hakin e nanës dhe babës, janë ata të cilët nuk e kanë harru hakin e nanës dhe babës, vetëm pasi që e kanë harru hakin e Allahu subhanahu wa taala. E kanë harru hakin e Allahu subhanahu wa taala. Na tregon një hoxhë i cili gjindet në Arabinë Saudite dhe tregon Thotë një natë prej natëve, ka ardh një plakë më ka trokit derën, edhe kur e hapa, e pashë tre vajza i kishte me veti, po qan sa po mund po qan, pi tham valla, oj loke, oj nanë, çka ke qi po qan, ah more bir çka m'ka bon djali, ka qenë djali jem që babaj i tij pat vdek, ma pat lon jetim, Për ta kam nej dhe s'jam martu, ata, për ata jam kujde, thot vallahi me ma pa trupin, mavi ma ka bo gjali jem, tha mos me m'pas ardh marre, e kisha shpalu trupin tem, edhe ju kisha tregu se gjali jem çka m'ka bo, edhe sot asht ai i cili me këto fmijt e vogël, masi u martu më qiti pe shpijës dhe mla, këto janë ata njerës, të cilët e kanë harru hakin e Allahut, edhe e kanë harru hakin e prindve, çka prit vllai dashtë, a prit ndim ti, pasi, qëndrojnë fmijt e tonë n'këtë gjendje, a po e din se këtë drejtim na, këtë kahje ne e kena marrë me të madhe, këtë model pej perëndimit dhe qafirëve, e kena begjenis na, dhe po na duket e mirë, edhe bile, Kur t'ja çojmë një lule për tetë mars, mendojnë se ku me ditë çka i kena bo nanës, mendojnë se ku me ditë sa respekt i kena bo, edhe bile ato që i kapën për tetë mars e, tentojnë neve me na shit muhabet, tentojnë neve me na dhonë nasihat se, gruja e meriton me ja çu ni lule, o ti njeri, O ti shkret, gruja dhe nana nuk e meriton një lule, po ato e meriton jetën me ja kushtu atynve. Ato me i bajt n'krah, atynve m'u kujdes natën e ditën, mos mendo se kemi dal hakut, për arsye se haku i tyne asht i madh, Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, shumë hadithe na tregon dhe tregon, O djali im, po e shtoj pak namazin për ti, që Allahu subhanu wa ta'ala, ka thonë Kurani kerim, wa kane ebuhuma saliha, thotë Allah, për shkak prindve i run edhe fmijt e vet, transmitohet nga Omer ibn Abdul Azizi që ka thonë, Allah, për shkak prindve i run gjem, Gjemt e gjemve, i run nipat dhe farefisin për shkak një babe. A pe sheh Allahu, sa i donë prindrit, pse ti je ai që i mbrap, edhe nuk i donë prindrit, edhe donë ti që të lirohesh prej tyre. Për këtë arsye, vlla i dashtë musliman, ke kujdes, Ke kujdes për arsijese, për nga meri së Allahëse, ka thonë trell, lojtë të njerëzve nuk i kthe duaja dhe lutja pra. A e din kusha njani për atinë? A e din kusha njani për atinë? Ka thonë baba dhe prindri që ka të bojnë dua për, për, për thmit e tire nuk kthe e pra. A nuk e frikë që nona, apo baba, mojë dhnu me ti, e pastaj me ta bo një dua, kur nuk ke mundësi me pa hajnë këtë dunja, tregohet me një ngjarje, një bab ishte i mirë, edhe e këshillonte gjalin e vet, këshillonte që të falë namaz, gjali ngrejti dorë dhe ja mshoj babës, baba boni be n'Allah, kur të shkoj në Qabe n'Mekë, Kam me bo dua për ti, kam me bo dua kundra teje, edhe me të vërtetë, shkoj në Mekë në Qabe dhe tha o zot, ki gjal i cili, jam lodh për ta, e kam rritë dhe aj, ka morë guxim qi dorë me më kthy mue o zot thaja durt, tha vallahi në qatë moment, dora dhe koma ju kanë tha, po ashtu transmeton Ibn Abi Dunya, Transmeton Ibn Abi Dunya nga njani që e kanë qujt Abu Qaza. Abu Qaza tha ishmi në Basra me disa shokë tonë. Tha e ndëgjum prej një dhomë me dal një za. Hingëllon dhe pëllet dikush si gomar. Tha u habitëm, gomarin e kanë shti n'dhomë, po i pismi disa banorë të Basrës dhe po i thojmë. Qka ka në këtë shpi qi po pëllet dikush si gomar? Tha ki është gjali i filonit, kur një ditë nana e këshilloj dhe i tha, e ai ja kthej tha boll briti se s'merr vesh, tha o gjali jem, Allahu ta boftë zonin si gomar, tha edhe pas vdekjes atij i kemi kalu, Varri prej varri dilte një za, pëllitte dikush si gomar, ki është haku i nanës dhe babës, kto janë lutjet e nanës dhe babës, që Allahu na rujt, me t'i bo ato ato s'kanë perde mes Allahut, subhanehu ve teala dhe tyne, ke kujdes, dhe këne kemi tregu për Xhurejxhin, që nana ja boni një dua, për nga meri sa se më tha, Tash me tregohet, Esmaiu tregon dhe thot, ka dal një njeri prej shtëpisë vet, me kshirë se cili sillet ma keq me babën dhe nonën e tyre. Tha derisa ka ka arrit me një vend, e ka pa një gjalë, e kishte lidhë babën e atij me litar në qafë, i bite me te dhe me kamxhik i mshonte, dhe po i them, o ti gjalë, o ti gjalë, ki turp çka ban me këtë plakë, A s'e sheh se ki i dobt ala me këta, tha hesht, tha ki a baba jem, tha baba jit edhe me ta kështu po sillesh, babës tan këta po ja ban, tha për arsije se ki baba jem, ja ka bo babës vet, dhe baba atij ja ka bon gjyshit tem, tha kjo kështu po shkojke, për ata ke kujdes, ke kujdes për arsije, Se Allahu s'ta merr shpirtin pa ta këthi, po ashtu transmetohet, që ka qenë një poet e kanë qujtë, Xherir ibn Atije. Xherir ibn Atije ka qenë njoni që s'e ka respektu dhe s'e ka bo madh babën e atij hiç. Edhe një e ka pas një djalë. Djali i tij e ka pas emnin Bilal. Edhe Bilali një ditë duke qenë me babën e vet. Tha rri o babë mos rrej. Nana u ngrit dhe tha o djalë, kujna p'i thu mos rrej, a e ki pru babës, punën babës me i thanë mos rrej, baba i tha leje, leje se, tha unë e kështu ja pata bo një herë babës tem, tha unë e kështu ja pata bo babës tem këtë mënyrë, për këtë arsye, ki kujdes, se Allah subhanehu wa ta'ala, Allah subhanehu wa ta'ala është ai i cili ta kthen Këtë dënim që e ki bo, nëse e ki bo ti, e ki bo, nëse ti ja ban babës tanë, Allahu ka me të çu fëmi të cilët, ato kanë me, me ta kthy ti. Pra për këtë arsye, Allahu subhanehu ta, ka porosit që ne të sillmi mirë me prindrit, të kujdesmi me ta. Mirëpo ndoshta, kur flasmi për mosrespektimin e prindrit, edhe dikush mendon se, S'ban babën dhe nanën me rreh, edhe s'ban shumë me i ofendu, ama pak me ja bo, apo me ja prish s'ka problem. Për këtë arsye n'pika t'shkurta, do t'i përmendi disa cilësi dhe dukuri, të cilat kush i posedon këta, le ta din fort mirë se ai, Asht prej atynve që s'i respekton prindët e tyre Duhet doemos këto vese Duhet këto cilësi dhe veti T'i largon prej atynve Kanë thonë dijetarët islam Nëse e ban punën Që prindve atynve me qajt Ka thonë asht prej atynve Që nuk i respekton prindët e tyre Nëse ti vlla i dashtë musliman Ja ki pru punën, babës dhe nanës me qajt, ti je prej atynve që nuk i respekton prindët. Ka thonë, gjithashtu prej mosrespektimit prindve, asht atynve me i qortu edhe m'u sjell vrazhd me to. Allahu ka thonë në Kurani Kerim, wa la tenherhuma, wa kul lahuma kaulen kerima, Dhe mos i qorto, mos u sill me to vrazhd, po thuj fjalë të buta dhe të mira, nëse don me qenë prej atynve që Allahu të don. Gjithashtu në kanë thonë, nëse nona dhe baba i thot djalit, o djal, bane kështu ai thot, oh moj non, na lodhe dhe ti kështu, ashtë njoni prej atynve që nuk i respekton prindit, edhe pikpytja ashtë se, a pranohen veprat e tij, Ka shumë njerëz të cilët qeshën, janë të lumtur, kur të hinë në shpi, ndryshojnë kejt sikur me pas hi në xhehnem. Ato qeshën me kejt dynjan, bisedojnë me kejt dynjan, me prindët e atinve, prindët e atinve janë përmallu, që gjalin e atinve me pa, m'u buzëqesh dhe m'u qesh para atinve. Këto janë ata njerëz, Këto janë ata fëmijë të cilët nuk i respektojnë prindërit e tyre. Po ashtu, prej mosrespektimit të prindëve, kur të folë baba dhe nana mos me shiqu, me ia kthy shpinën, ashtë mosrespektim i prindëve, baba dhe nana, nëse flasin, duhesh ti me i shiqu dhe ftirën ka ato me kthy. Për këtë arsye, transmetohet nga Urvet ibn Zubejr, Nga Urvet ibn Zubejr ka thonë, ai i cili, ai fmi i cili, e tërheq babën për këmishe, ai gjal i cili, e tërheq nanën prej fisë për fustani, dhe i thot hec kit anë apo hec kit anë, ashtë fmi që nuk e respekton prindërit e tire, Nuk të lejohet babën dhe nanën me tërheq për këmishe, po ti je ai i cili, ka transmetohet nga Omeri dhe e kanë pirë, qish a sell gjali jot me ti, thot natën kur kena ec ka ec përpara, e ka rujt babën e vet, ka thonë ka ec dhe njerë dhe përmas, ka ec n'gjathtë dhe majtë, kur gjali jem ditin kat s'ka hip përmi mu, E unë m'parin kat, s'ka pranu me hip mbi kokën time. Asesi, këto janë ata që i model, këto janë që 8 mars e kanë pas përditë, nuk janë 8 mars me një lule, të vyshk edhe të kalbë, po janë ata të cilët, këtë respekt e kanë realizu në vepër. Muhammed ibn Munkedir, njoni prej tabiinve, E ulte, e vnonte faqen e atij në dhe, dhe i thonte oj nana ime, vnoje kamën e ndershme tane në faqen time, Muhammed ibn Munkedir, ai një ditë prej ditëve, kur hini n'shpinë e vet dhe i tha, Esselamu alejkum, i dha selam dhe u ngrit zoni, i lshoi dy rob, tha se m'u ngrit zoni, ma shumë se zoni i nanës time, s'guxon gjalit, s'guxon vajzës, Me ju ni zani, ma shumë se zoni i nanës e babës, sa vajza, sa fmi të cilët, e ngritin zanin dhe thojn, leje këta se s'merr vesh, kjo është e prapambetum, mashallah ti e përparum, e përparum me mosrespektim, Për këtë arsye, Islami na ka msu dhe na ka tregu se Muhammed ibn Munkedir i lshoi dy rob një ditë kur zoni i dul pa dashje dhe ngriti zonin ma shumë se zonin e nanës. Gjithashtu transmetohet se Muhammed ibn Munkedir Kur vishin misafir, nana ishte prezent, Muhamed ibn Munkadir, nuk ju ninke zani si me qen i smut, dhe i thojshin, Muhamed ibn Munkadir, mos asht i smut, thojshin jo, po nanën e ka prezent, ai nuk e ngrit zanin, dhe flet vetëm me buz, kur ta ketë nanën prezent, gjithashtu prej, sifateve dhe dukurive, mos respektimit nanës, ashtë me ja kesh dhe me ja kritiku ushqimin, nana e raskapitur, Me atë moshë që e ka, e pregadit syfyrin, e pregadit iftarin, thot oj no, s'paske bon kurgjo, kjo i ka dy, dy, dy belaja, një bela që s'guxon ushqim me kesh, Pejgamberi thosem, nuk guxon ti me kritiku dikan për ushqim, Pejgamberi thosem, ka qenë ai i cili, kur i ka pëlqe ushqimi ka ngronë, Si mos i ka pëlqe ka thonë Allahu bereqet dhe s'ka ngron Ama s'ka thonë se ushqimi s'ban E ka dit me respektu ushqimin Ka dit me respektu këtë bereqet E dyta është që nonën e kritikon Nonës ja kesh ushqimin Asht mos respektim i prindve Për këtë arsye gjithashtu prej Mos respektimit nanës, ashtë mos me ndihmu nanës, apo me urdhnu dhe mi thonë, oj na, dil fshi oborrin, oj na, bane këta dhe bane këta, assesi, fmit nuk guxojn nanës mi thonë bane, nëse ajo e banë vullnetarisht, e banë prej vete, nëse s'e banë, duhesh me majtë në krah dhe mi thonë faleminderit, Allahu t'shpërbleftë për këtë mund, Allahu t'shpërbleftë për këtë lodhje, që ti je ajo, Për këtë arsye ke kujdes, se këto janë sifatet, këto janë vetit e atyre fëmijëve të cilët nuk i respektojnë prindërit e tyre. Gjithashtu, prej sifateve është mos me u kujdes për prindit, mos me mor mendimin e tyre. Kjo është mos respektim i prindve. Çdo sen që don me vepru, i pari që duhet m'u këshillu, është baba dhe nana. Me morë mendimin e atyre, me pa çka po thojnë ata, për arsye po edhe ti që ki vendosë m'u martu, nuk guxon që m'u martu pa u konsultu, konsultu me prindë, a sidomos kur jemi te vajzat, vajzat nuk kanë niqa, edhe nëse një milion herë bon niqa, nuk kanë niqa, nëse baba nuk asht razi, Nëse baba dhe nana nuk janë pajtimit, për këtë arsye ke kujdes, për arsye Allahu na rujt. Ti martohesh, mendon se je martu, ama ti faktikisht je në zina, Allahu na rujt, për arsye se Allah, këtë pasuri ja ka dhonë prindrit, dhe ja ka lonë n'dorën e atij, që ai duhet me konsultu, po ashtu, prej mosrespektimit prindve, ashtë që dikush, kur t'hipe me një karrik, hipe me një pozit, Bëhet minister, bëhet deputet, bëhet qeveritar, i vjen turp mi thonë se filoni a baba jem, i vjen turp mi thonë se filoni a nana ime, kur të vinë shokt e vet, thot e kena një gru t'mahallës na ka ardh këtu a nana vet a, ky është i shkreti i cili, ky është ai i cili, meriton ati katër tekbir me ja fal, mendon se ku me dit çka bo, A s'e din se a prodhim i atyne, s'e din se a kontribut i atyne, nuk e din se lodhjet e tyne janë, që ai a bo, kafshatën e bukës e kanë lanë, ata e kanë shkollu, atij sot i vjen marre, mi thonë se a baba jem, mi thonë se a nana ime, e pastaj thot, na p'i respektojmë prindërit, duhet edukimi i fmive, çfarë edukim ti, Edukon djalin tanë, kurse ti babën tanë nuk e njeh. Për këtë arsye, duhet gjithqysh të mburret njeriu me babën e vetë, të mburret me nanën e vetë, ashtu qysh a, se ajo është ma e mirë dhe për ta për, për arsye se mos me pas qenë e mirë, ky s'kishte arrinë këtë pozitë. Gjithashtu, gjithashtu prej mosrespektimit prindve, ashtë me qitë probleme para prindve. Sa herë problemet mi bon para prindve, kjo ashtë mosrespektim i prindve. Prind janë ata të tyre, preken fort, ato mërziten fort, ti shkon me, me fletë dhe nuk e ke dert, Ato rrinë deri mëngjes për ty, ato e bojnë dertin dhe gajlen, për ata e paksoja problemet, mos qit probleme para atyne, mos me qitë probleme para prindve, ashtë respektim i prindve, me i zmadhu problemet, m'u ngjitë me vllavin tan, me bo probleme me grun tane para prindve, nuk ashtë prej mosrespektimit prindve, se nana ta ka dert, Nëna mërzitet për ty, për ata mos ja mërzit zemrën atyne. Prej mosrespektimit prindve ashtë, me bo një gjynah para atyne. Pi duhan para babës dhe nanës dhe thot, unë kur po pi para Allahut, para babe dhe nane. Na po thojmë, mos pi as para Allahut, as para prindve. Po nëse pin, edhe nëse pin, ki bo gjynah, ki bo haram. Duhesh me ditë këta, po s'paku mos pi para atyne, prej mos respektimit prindve, ashtë me marrë një grue n'shpi me jau pru prindve, që nuk janë razi me ta. Gjynahet m'i pru n'shpi para prindve, ashtë mos respektim i prindve, prej mos respektimit prindve, ashtë me i ofendu ata dhe me i mallku, prej mos respektimit prindve, me ja humb autoritetin prindëve, me bo ti, me bo ti diçka që ja humb atynve autoritetin prindëve tu, ban ndonji punë të shëmtut, ban ndonji punë të shëmtut, edhe prindëve ju vjen marre, pastaj m'u taku me gjint, ti je aj që s'i ki respektu prindt, Se me i pas respektu prindt, s'ja kishe nxi ftyrën atynve. Me i pas respektu prindt, s'e kishe bo atë gjynah, që ato sot me pas marre me dalë në treg. Sot me pas marre në ndonji dasëm me shku, për shkak tandin. Prej mos respektimit prindve, ashtë me i ngushtu prindt, me shti n'borxh, Me hi në borxh pastaj, borxhlit me ardh me të trokit n'derë, ti nuk i ki respektu prindt, se me i pas respektu prindt, s'e kishe bon këtë mëkat, s'e kishe bon këtë vepër, prej mos respektimit prindve, asht mos me nejt shumë n'shpi, me dalë m'u shetit tan ditën dhe natën, tan ditën dhe natën, Përmallohet baba dhe nana, gjalin me pa, gjali qe dhetë vjet s'e kanë pa, ku e gjen n'treg, ku e gjen ka, në kafiq, te shoqnija te gjint, a nana dhe baba, që janë lodh, që janë mërzit për ta e kanë harru, martohet dhe shkon n'perëndim, e marton një me letra dhe nanën dhe babën, as nuk do me ni për ta, edhe mendon ai se i ka pun punt mirë me Allahun, jo vallah, përderisa ti, E ki pru n'këtë gjendje, që nuk më ki shku për letra, qe ki shku për dynja, e nanën dhe babën që kanë nevojë për ti i ki lanë. Ti je aj mos respektuesi i prindve, ti je aj që ki gjynah te Allahu, për shkak se i ki lanë ato, n'atë gjendje kur kanë nevojë, ato ma shumë për ti, për, për ti, po ashtu, Po ashtu prej mos respektimit pr ashtë me i lyp atynve shumë. Sa herë që vjen në shtëpi i lyp, bjere këta dhe bjere këta, ato shkretët janë t'tillë të cilët, kanë dëshirë fëmijës me ja plotësu dëshirat, edhe mundohen edhe borxh me hi, vetëm me ja plotësu gjalit dëshirat, për ata mos i rano ato, mos i rano dhe mos lyp prej tyre shumë, Për arsye se ato pastaj nëse s'kan me dhonë mërziten, edhe nëse s'kan detyrohen me hi në borxh, edhe Allahu subhanu wa ta'ala, Allahu ma mirë e din, se a kanë mundësi pastaj, a, a, a kanë mundësi pastaj, ato me la atë borxh. Gjithashtu prej mosrespektimit prindve, ashtë me ngrejt zonin ndaj atyne, me ngrejt zonin ndaj atyne, edhe m'i çu ato, në çerdhet e pleqve dhe mos m'u interesu për ta, prej mosrespektimit prindve, asht mos m'i këshillu prindët e tu, krejt dynjanë e këshillon, prindët e tu nuk i këshillon, edhe nëse bojnë gjyna, për arsye se Allahu na ka porosit m'u sjell mirë, me jobesimtarë, me prind që janë jobesimtarë, mos flasmi për ato të cilët janë besimtarë, prej mosrespektimit prindve, asht me ja dhon babës një dinar, E ka të shkojsh me e bo muhabetin me i thonë, ja kam dhonë këta dhe këta, me përmen ata që ja ki dhonë babës tan, ashtë mosrespektim i prindve, po jo, ente ua maluke li ebik, ti dhe pasuria jote, ashtë e babës tan, baba jyt ka të drejta me morë në pasurin tane, pa lejen tane, a ti je që s'ke të drejta me morë pasurin e babës tan pa lejen e atij, Allahu e ka ngrit në kaq, domethonë, prindrit edhe duhesh t'i qëndrojsh kufit e tu, nëse donë m'u respektu, e nëse donë me dit, nëse donë se edhe një dit, ti ki me u bo babë dhe nanë, nëse s'e ki bo këta, fmit e tu, fmit e tu, ja do t'jenë ata që nuk do t'respektojnë ty, po ashtu na kanë thonë dijetarët islam, Se edhe kur je i smut me ngrit zonin, m'u anku shumë për smuje para nonës dhe babës, a mosrespektim i prindëve, për arsye se i shqetson ata, ule zonin, mundohu të bajsh sabër, vetëm mos ja prek zemrën prindëve, kështu islami asht qi na ka msu, edhe kur t'ishen zonë, edhe kur t'je i smut, Edhe kur t'je i smut, ti me ulë zanin, për shkak mos t'i shqetësojsh prindët e tu. Ky ashtë islam, ky ashtë din që na ka msu, kush kërkon tjetër din, dhe kush kërkon respektim jashtë ktij dinit, ka me hum rrugën dynja dhe ahiret. E Allahu na rujt, Allahu na rujt, prej mosrespektimit prindve, që arrin kulmin e mosrespektimit, ashtë me i myt prindët. Na duhet një zemër, na duhet një zemër për me shit, ai i cili na afron një zemër për me shit në një spital, na afrojnë njëqind mi dollarë, thot unë inshallah do t'ja banë, edhe shkon ky djali i shkret, shkon te nona vet, e merr, E merr shpatën, e merr hanxherin, e shtin n'brez, edhe shkon te nana, e përkdhel nanën, e afron, e, për, e përqafon, e afron njat gjiksit, edhe ja çan gjiksin ja nxerr zemrën nanës, ban tregti me zemrën e nanës së vet, e atëherë zemra i bjen n'tokë i pshton, Pasi që e nxerr zemrën dhe i thot, e ki rrëshqet dhe rrëzohet, flet zemra dhe i thot, o bir, a mos ndodhi ndonji e keqe, a mos u vrajte o bir, atëherë gjali kur e nin zemrën e nanës po flet dhe po thot, pasi që ja nxerri zemrën nanës dhe po thot, zemra po thot o bir, mos ndodhi naj e keqe, atëherë ja nisi me qaj, e mur hanxherin me shpërthi veten tij, veten e atij, Zemra përsëriti dhe tha, mo gjal, mos më shpërthe dy herë, mos më shpërthe dy herë, mos ma shkul mo zemrën dy herë, se zemra jote është zemra ime, kjo është nona, ky është prindi, që rri kujton për gjalin e vet, kjo në ato gjem të cilët, Nuk i respektojnë prindët e tyre, lusim Allahun subhanehu ve teala, na ban prej atyneve të cilët i respektojmë prindët, mos na ban prej atyneve të cilët i harrojmë të mirat e tyne, na ban prej atyneve të cilët kujdesemi për ta deri momentin e fundit, dhe na ban inshallah, për këtë vepër si ndërmjetsues, dhe ta fitojmë xhenetin e Allahut, ta fitojmë knaqsinë e Allahut, wa ekulu kavli hadha,